igikorwa kizoshika ku itariki mirongo ibiri z'uku kwezi nyine turimwo biri mu itangazo ryasohowe kuri uwa mbere n'ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi uno munsi niho hatangujwe ibikorwa byo gusanga abanyororo aho bapfungiwe kugira dosiye zabo zigwe n'ingoga n'ibyabona ngo bizokoroherezwa mu rugendo kugira bishobore gushika ahimanza zizosasira ibyo bikaba byamenyeshejwe n'umugenduzi mukuru w'ubutungane kuva kuri uyu wa kabiri ejo aho bukera ngo ikiraro kibanza cyaho bita kuri Avenue du Large kirashobora kuba cyasubiye gukora ico naco cyabomotse biturutse ku mvura nyinshi yaguye mu ijoro ryo ku munsi wa gatandatu uruhombo ngo ni runini ku basanzwe baca muri iryo barabara mu nido nido byano makuru kwiyandikisha guhera kuri uwa kabiri itariki cumi n'imwe gushika itariki mirongo ibiri z'uku kwezi kw'icumi iryo yandikwa rikazobera ku mashuri y'iyo myuga mu itangazo ubwo bushikiranganje bwasohoye kuri uno wa mbere ngo mu mashure y'imyuga bita centre d'enseignement des métiers mu gifaransa ngo nabazoba batamenye ikibazo ca leta canke batashoboye kubandanya igice ca kabiri c'amashure yisumbuye mu myaka iheze nayo ngo abazoja mu mashure y'imyuga bita centre de formation professionnelle mu gifaransa ngo n'abanyeshuri bose babyifuza bamenye ikibazo cya leta cy'ishure nshingiro canke abayobewe mu gice cya kabiri cy'amashuri yisumbuye mu myaka iheze ibyo ngo bikaba biraba amashuri ya leta hamwe n'ay'abigenga mu gisata cy'indero nyene bamwe mu bafise amashure y'imyuga bavuga ko iyo ngingo yo mushikiranganje w'abakozi n'akazi iteye kubiri n'itegeko ry'umukuru w'igihugu ryo kuwa 12 nzero ibihumbi 2015 Evariste Nininahazwe umwe mu bafise ayo mashure y'imyuga akavuga ko mu mashure y'imyuga bita Centre de Formation Professionnelle mu gifaransa ngo bahora bakira abanyeshure bamenye mu ishure ariko bananiwe ikibazo ca leta ngo nk'uko itegeko ry'umukuru w'igihugu ribivuga agasaba umushikiranganji w'abakozi n'akazi kwisubirako mu bisanzwe abayobewe ikibazo cya leta mugabo bakaba bamenye mu ishuri tubashyira mu ishuri ry'imyuga bita mu gifaransa centre de formation abayobewe nabo mu ishuri baja mu cyo bita mu gifaransa centre de métier nk'uko itegeko rya perezida ribivuga ingorane dufise rero nuko umushikiranganji ajejwe abakozi n'akazi yasohoye itangazo rivuga yuko ayo mashuri ayo twese sanze formation professionnelle yakira abamenye ikibazo ca leta ijya bita konkuru kandi muzi yuko abamenye konkuru ico kibazo ca leta baza bari ku mashuri ingorane iri hehe iyo ngingo y'umushikiranganje iteye kubiri n'ingingo y'umukuru w'igihugu kuko turavye ingingo ya kane irasigura neza yuko abana bamenye ikibazo ca leta bakigwa muco bita ekore tekinike ekore tekinike nizo zibakira ntizakigwa n'amasantre de formation professionnelle ingingo ya gatanu iravuga yuko naho nyene amasantre de formation professionnelle yakira abana bamenye mu ishuri mugabo barongera ko bakavuga yuko kugira bakigwe naho nyene hariho ngo ivyo bavuga ngo rekitere inama isumba ingimba amakuru twabateguriye arabandanya hatangujwe indwi y'ibikorwa byo gusanga abanyororo aho bapfungiwe kugira dosiye zabo zigwe vuba na vuba ibyo bita audience itinerante mu gifaransa muri icyo gikorwa harategekanijwe korohereza urugendo ibyabona kugira navyo nyene bishobore gushika imanza zigiye gusasira nkuko vyamenyeshejwe n'umugenduzi mukuru w'ubutungane Adolphe Havyarimana avuga ko ico gikogwa kizofasha mu kumenya abanyororo bafise amadosiye adakwiye canke ifungwa ryabo ririmwo uduhazi eh, ikigo gifite akarusho y'uko eh, ubwa mbere mubanza mukamenya ko habaye amatohoza eh, mu mabohero atandukanye ngaha mu gihugu kugira ngo tumenye abanyiraho bahari usanga kumbuye bataburanishwa kuko nk'akarorero nk'ubu umuntu ashobora kuba yafatiwe imakamba ese ntayo imakamba yatse kumuburanisha mubo basanga umuntu afungiwe ngaho mu mpimba iki gikorwa cyari cyaratanguye mu kwezi kwa gatanu kwa gatandatu hari hatanguye ibyo bikorwa byo kubanza kumenya neza abo bantu bafunzwe n'ayo madosiye yabo yoba atari eh, akwije neza ibiri mu muryango ziburanishwe hanyuma mu kwezi k'umunani harabaye eh, icyo twavuga higamye cya mbere eh, iringa dutanguye ni ikindi kigabane cya kabiri mu kwezi kw'icumi na kabiri hazosubirwaho ikindi kigabane cya gatatu kuko no gikorwa cyari gisanzwe cyatekanijwe guhera mu kwezi kw'icyenda gushyira mu kwezi kw'icumi na kabiri murumva yuko ari amezi ashika ane ayo majwi tuyakesha oba niyo nkuru mutama yitwa nyandwi ya royize yo kumutumba rugeyo zone ntamba muri komine musigati ni mu ntara ya bubanza ntawe uzi irengero kuva kuri uyu w'imana umuryango we uvuga ko yari yagorobereje mu gwegura kuri uyu w'imana ataha ku mugoroba ariko ngo ntiyashitse muhira bakiyumvira ko yoba yaragiriwe nawe yoba yaragiriwe nabi naho atavyemezo biraboneka kuko ngo batoye ku nkengera y'ikibira utwe yarasumye atahanye muhira ikiraro c'imfata kibanza cyo kuruzi moha kiri kuri Avenue du Large mu gisagara ca Bujumbura carabomotse kivuye bivuye mu mvura nyinshi yaguye mu ijoro ryo ku munsi wa gatandatu abakoresha ico kiraro bavuga ko uruhomba ari rwinshi mu gihe bategerezwa gufata ibarabara rya Rumonge canke bakazunguruka ku musaga umuyobozi w'ubuhinga mwishira hamwe kaririko Gisanura avuga ko kigiye gusubira gukora hatarenze kuri wa kabiri n'inkuru ya Alain Désiré Bukeneza turi ku kiraro c'imfatakibanza co kuruzi muha gihuza ubumanuko no hagati mu gisagara ca Bujumbura kwibarabara bita Avenue d'Irage aha bariko bagerageza gusanura bivuye ku mvura nyinshi yaguye mu ijoro ryo kuri uyu wa gatandatu ico kiraro carabomotse impande zose iruhande huzuye imicafu itandukanye iva mu buraruko bw'uruzi muha nta modoka ihaca ikinga n'ipikipiki nizo zishobora kuronka agahande gato zikarengana ibitoroha kuko baca baba benshi abunguruza abantu bavuga ko uruhombo ari rwinshi kuko baca ku ibarabara rya rumonge canke bakazunguruka ku musaga abadandariza hafi y'ico kiraro ntiboroherwa uyu bavuga ko icyo kiraro cabomotse bivuye ku micafu itabwa mu ruzi kuzimuha bose basaba ko cokorwa vyihuta ngorane nyine wumva ishobora kubura kubera urabona nta rujya n'uruza ibi byashitse urabona ni nk'ikiza aya mazi yajanye mu rindi mwinshi azanana n'iyarara kubera iyarara nyinshi riva mu bice rya ruguru mu za musaga za kinanira iyo ariko bakubura bakuburirayo imvura imaze kumanuka rero ikimanukana amazi avanze n'ibicafu bigaca bituma bishitse ino ibiraro bica biziba nk'abantu bagejwe ibintu by'isuku bakwiye kuza bararaba abantu batera ibintu by'amayara mu mazi bakajya barabigwanya kubera mu bintu biteza ingorane z'ibiraro nabyo nyine birimo iki kiraro ico mbona bomariye iki kiraro cyo haruguru kikanyaruka gukora bagaca barekura abaropozi bahora baropora aha hepfo bakaguma basibura kugira amazi amanutse aronke pante amanukirako umuyobozi w'ubuhinga mu mw'ishirahamwe ekare riko ryubaka ikiraro ca muha ari naryo ririko risanura ico c'imfata kibanza aremeza ko kizosubira gukora hatarenze kuri uyu wa kabiri Mark Rugerinyange turiko turasubizaho ibyavuyeho umuriro bivuye kuri iyo mvura y'isegenya nibaza ko mu mwanya mutoyi uno munsi cyangwa ejo mu gitondo imodoka ishobora kuhaca turi ko turambere yasubirire gabiyo zari zihasanzwe kubera yuko rambere twari twahashize yaravuyeho oya byavuye ku mvura y'isegenya yaguye ku munsi wa gatandatu kuko kimaze amezi atari make kiri ngaho gicibwa ko n'imiduga minini minini ikiraro ca hariya ruguru naco bavuze nyine ko iya entreprise yanyu iriko iracubaka mbega coco kizoheza kubakwa ryari muri iyi minsi ya vuba ubu turi mu dukobwa duto duto twa nyuma ibikorwa binini binini byaraheze uwo muyobozi avuga ko yizeye ko ikiraro nyezina kizoboneka mu mpera z'uku kwezi Ano makuru yacu tugaruke mu gisata c'indero aho umwanya wahariwe kwiga usigari w'abanyeshure bo kw'ishure ryisumbuye rya Busiga muri komine Busiga intara ya Ngozi baje kuvomamwo amazi yakoreshwa mu gikoni nayo bifashisha umuyobozi w'iryo shure rifise uburaro bw'abanyeshure ubu bariko bababa amajana indwi akavuga ko kuva mu kwezi kwa gatanu no mwaka ayo mazi atarasubira kuharangwa agasaba ko kogwa ibishoboka ngo amazi aboneka atarukwa abana bashobora kugwara umwanya n'umwanya uno munsi tubashikiriza inkuru twateguriwe na Placide niyo mwongere yahishikiye mu kavura nk'igihe cy'isaha zine ayo ni amazi atezwe n'abanyeshuri ava ku mabati utundi tudobo natwo tukaba turi imbere y'amashuri mu gihe abandi banyeshuri banyuragirana kugira ngo ako kavura ntigahite bataronse amazi banywa cyangwa ayo bicishako umuyobozi w'iryo shuri umubikira matilida keza amahoro akavuga ko ayo mazi yacitse kuva mu kwezi kwa gatanu icyo kibazo cy'amazi cyaraduteye kandi kitahahora kuva mu kwezi kwa gatanu byaranze ko turonka amazi aho avuga ko umwimbu udashobora kuba mwiza kuva dutanguye nta mazi twigeze turonka kandi rero biratugora cyane umwanya wa etide usanga twagiye kuvoma kugira ngo turonke amazi yo gutekesha tuvoma ahantu bita mu gasagara ahandi bita mu nyamitotoma nk'uho imvura igwa haranyerera cyane rwose abana barakunda no kumena umuyobozi w'iryo shure ryisumbuye rya busiga umubikira matilde keza amahoro avuga ko atagikoze abanyeshuri bashobora gufatwa n'indwara agasaba ko hogira igikoze ngo ubuzima bw'abo banyeshuri burokoke mu kuronswa amazi babiyumviriye abo bantu amajana n'amajana bari hamwe ko bahava bagira ikibazo cy'ubuzima bakagwara canke bikabatesha ico baje gukora gukora ni ukuri biriko biratunanira nico gituma turiko turasemerera biragoye ubuzima mbona butera bugomba guhagarara sindayihebura izayi arongoye mu buraruko ishirahamwe rijeje gukwiragiza amazi meza hagati mu gihugu n'isuku avuga ko iyo ngorane bayizi ariko ngo biva ku bakoresha ayo mazi biyongereye kuva iyo ava muri komine ya muruta intara ya kayanza abayakoresha uhereye muri muruta no muri kayanza baragwiriye cyane nk'akarorero mu gisagara ca kayanza hariho abayafise mu mazu mu gifaransa bita branchement privé amajana ane barahura kuri iyo mugende imuruta abantu benshi baragwiriye icyerekana yuko n'abaca amazi bagwiriye mu gihe hari inkuru zivuga ko ayo mazi yoba avomera imirima muri komine ya muruta mu izayisi ndayihebura avuga ko ivyo vyigeze ariko vyahavuye ivyo vyarahoraho mugabo twaragerageje gukorana n'abajejwe intwaro mu kayanza ico kibazo carasezerewe ni ukuvuga yuko nta mazi acisesa akavuga ko hari umugambi wo gutanga amazi kuri iryo shure bakoresheje imashini ariko nabo nyene akagumana amakenga ko bishobora guteba kuko batabona aho bazokura amafaranga amafaranga yo kubikora tubamenyeshe ko lise busiga yabayeho mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo ine n'icenda ubu ikaba ifise abanyeshuri barenga amajana indwi abenshi akaba ari abigeme bakaba bari mu bisata bine hiyongera ko fondamentale urakoze placide niyo mwongere tugaruke mu gisagara cya bujumbura mugenzi wacu yive nkunzimana nawe atubwire ngena amashuri nshingiro ya kamenge na kinama muri komine ntahangwa afise ingorane zijanye n'ubukene bw'ibikoresho hamwe n'ubwinshi bw'abanyeshuri mu myaka ya mbere y'inyuma y'ishure nshingiro ku ishure shingiro rya Kamenge ngo muri rusange ivyigwa biriko biratangwa kubwo umuyobozi w'iryo shure ngo ikwiragizwa ry'abigisha ryarahabaye ariko ngo ntaco bibatwaye ngo kuko batwaye abahora bigisha mu myaka y'icumi baca bahitamwo kongereza abandi bigisha amasaha Leon Tuyaga ni umuyobozi w'ishure shingiro rya Kamenge byarabaye baratwaye abigisha bashika batatu eh, abigisha batwaye barabigisha bari basanzwe bigisha mu myaka y'icumi muzi ko itakibaho aba rero bari basanzwe bafise ivyigwa no kwita eh, bimwe binini binini nyamufaza bwa ni cours principal ku buryo wasanga ari nk'uwishe igifaransa mu myaka y'icumi twari dufise itatu ABC aho usanga ure kwiye mu w'icumi tanahani na hamwe aja bafata rero ko umwaka w'icumi atazosubira kuronka bashobora kubatwara ahandi ahari udutoboro novuga vide kugeza ubu twabaye turayikombla duce turenza ko gato yari usanga bafite nk'ibyigwa nk'amasaha mirongo ibiri n'abiri mu ndwi bikabaremera mugabo barabyemeye eh, mugabo umuti wari bawutubariye ko dushobora kugira domande nshasha tugasaba gushasha naho tutaronka inyishu no ku ishuri shingiro rya kinama naho nyene nuko Karorongera umwe mu bankadire aracari ko arafasha mu kurindira ariko baduha umusekireteri ku bijanye n'abarimu nta mwarimu yagiye kubera rodeploiema kuko twari dusanganye ubukene ntawe bahejeje ngo batware ku bijyanye n'ibikoresho by'ishuri hoho bimeze gute ku bijyanye n'ibikoresho by'ishuri ntanguriye mu gisata cya ekoro fondamentale twebwe twari dusanzwe tugerageza buke buke kuko twari dufise igitabo kimwe ku bana batatu ni ukuvuga yuko uko bari basanzwe bicara ari batatu ku ntebe bari bafise igitabo kimwe kuva mu mwaka w'indwi gushyika mu mwaka w'icenda ariko rero mu mwaka w'icenda uno mwaka twaronse ibitabo bikwiye abanyeshuri barafise ibitabo bikwiye turetse abarimu nibo badafise kuko twaronse kamwe kamwe mugabo hariho biyamiriza ibiganiro byose bivuga ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu aya makuru tuyabaze mihaye kanyange ayavugwa mu makungu tuyahera mu gihugu cha Mauritania abatavuga rumwe na leta biyamirije muri iyi minsi ibiri ibiherutse gushikirizwa n'umuvugizi wa leta amenyesha ko uguhindura ibiringo by'umukuru w'igihugu biri ku rutonde rw'ibiganiro byerekeye ugusubiramo ibwirizwa nshingiro nk'uko byandikwa n'urubuga rw'iradiyo y'abongereza BBC ngo mu byohinduka umugambi uri ku butegetsi muri icyo gihugu ushira imbere ibiringo by'umukuru w'igihugu no guhindura idarapo y'ico gihugu ibyo nabyo bikiyamirizwa n'abatavuga rumwe na leta mu gihugu cya Niger havugwa urugendo rw'umushikiranganje wa mbere w'ubudagi Angela Merkel kuri uyu wa mbere akaba avuye mu gihugu cha Mali muri urwo rugendo rw'iwe rwa mbere bitegekanijwe ko yakigwa n'umukuru w'igihugu Mamadou Isufu ugutwara neza uburimyi ibijanye n'amagara y'abantu hamwe n'indero nivyo baja kuyaga ikindi nikijanye n'impunzi na cane cane ko Niger arico gihugu impunzi zicamo ziva muri Afrika y'uburengero iyo hagati zija muri Afrika y'uburaruko iki kibazo c'impunzi nico canatumye kuri uyu wa mbere umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu Bufaransa Bernard Cazeneuve ahamagarira ku mugaragaro kiraro ico gihugu c'ubudagi kwakira impunzi zahitwa ikale nkuko byandikwa n'urubuga rw'iradiyo y'abafaransa RFI ubwo rubuga ngurukana bumenyi rw'iradiyo y'abafaransa RFI ruragaruka rukandika ko n'imiburiburi abantu 9 baraye bishwe muri Republika Iharanira Demokrasi ya Kongo mu karere ka Beni igitero cyahitanye abo bantu coba cakozwe n'abaganda bo mu muhari ADF mu myaka ibiri heze abantu amajana bakaba barishwe muri ako karere nyene harakoze Mireye kanyange ayo makuru avugwa mu makungu ni yaciye asozera amakuru yacu yo kuri uno mutaga ariko ndabibutse zimwe mu ngingo zari ziyagize abanyeshuri bashaka kujya mu mashuri y'imyuga bahamagariwe kwiyandikisha kuva kuri uwa kabiri igikorwa kizoshika ku rya mirongo ibiri kuno kwezi nyene turimo bikaba biri mu itangazo ryasohowe kuri wa mbere n'ubushikiranganje bw'abakozi n'akazi uno munsi niho hatangujwe ibikorwa byo gusanga abanyorora aho bapfungiwe kugira dosiye zabo zigwe n'ingoga n'ibyabona ngo bizokoroherezwa mu rugendo kugira bishobore gushika aho imanza zizosasira bikaba byamenyeshejwe n'umugenduzi mukuru w'ubutungane kuva kuri uyu wa kabiri naho ngo ikiraro cy'imfata kibanza cyaho bita kuri Avenue du Large kirashobora kuba cyasubiye gukora ico naco cyabumotse biturutse ku mvura nyinshi yaguye mu ijoro ryo ku munsi wa gatandatu uruhombo rero ngo ni runini cyane ku basanzwe baca muri iryo barabara arakoze Serafina Hakizimana niwe yafashije ngo amajwi abashikire mwakoze namwe bwe mwese mwadukurikiye mugira umutaga mwiza